บุ๊กทูเก้าสิบเจ็ดคำสันธานสี่接続詞4เขาหลับทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่テレビがついていたのに彼は寝入った เขายังอยู่ ทั้งที่ดึกแล้วもう遅かったのに彼はまだ残っていたเขาไม่มา ทั้งที่เรานัดกันแล้ว約束していたのに彼は来なかったโทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับテレビはついていたにもかかわらず彼は寝入った ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่もう遅かったにもかかわらず彼はまだ残っていたเรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา私たちは約束していたにもかかわらず彼は来なかった。ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ 免許を持っていないのに彼は車を運転する。ถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเร็ว道が凍っているのに彼は早く運転する。เขาขี่จักรยานทั้งทั้งที่เขาเมา酔っ払っているのに彼は自転車で行く。เขาไม่มีใบขับขี่ แล้วยังขับรถ彼は免許を持っていません。にもかかわらず自動車を運転します。ทั้งทั้งที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็ว道が凍っています。にもかかわらず彼は早く運転します。เขาเมาแต่เขาก็ยังขี่จักรยาน彼は酔っ払っています。 にもかかわらず自転車で行きます。เธอหางานไม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย大学で勉強したのに彼女は仕事が見つかりません。เธอไม่ไปหาหมอถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม痛みがあるのに彼女は医者に行きません。เธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตามお金がないのに彼女は車を買います。เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว แต่เธอก็หางานไม่ได้彼女は大学を出たにもかかわらず仕事が見つかりません。เธอมีอาการเจ็บปวด แต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ痛みがあります にもかかわらず彼女は医者に行きません。彼女はお金がありません。にもかかわらず車を買います。